І так, сьогодні будемо розпочинати тему із нового артикулу Вартова Башта 1929 номер 4 Вірний і правдивий свідок із артикулу Писання та Ісус. Перш ніж розпочнемо студію, спершу повідомляємо причину появлення цього артикулу до нашої студії. Був час, і здається, сьогодні ще є тим для многих слугів, що многі розуміють своє покликання передаться Господа у своєму власному розумінню стосовно своєї віри, своєї духовності, посвяти і стосовно того, для чого власне його посудина, як він самим, і є призначена передаться Господа. І намість того, щоб представити свою посудину, для того, щоб рукою Господь сам своєю рукою наповняв цю посудину тим, що й потрібно, такі ж слуге, із необачності, наповняють свою посудину всім, що попадає під руки, лише тому, що, наприклад, це є біблійні науки, або вивчення Біблії, або духовність, або набожність, отже, все, що може досягнути людська рука і можливість. Переповнившись так своєю посудиною, тоді вони рахують, що вони є носителі високої духовності, що вони якраз є звершені принесем Господа, і тоді починають вони нагружати других, упевняючи при тому, що це є взірець якогось представництва або взірець того, на що треба подати свої погляди і рівнятися. Святе письмо завжди показувало однозначно на такий шлях і на таких, можна сказати, старателів. Ніколи вони нічого не мали спільно з Господом, аж занадто далеко стоять вони від Господа, збираючи так речі. Ми мусимо тут наголосити таку річ, коли його Бог кликав своїх слуг, то він їх кликав не наповнити їхню посудину тим, що взагалі іменується Словом Божим. Ми це слово строго будемо підкреслювати. Його Бог не накликав їх ніколи вивчати всю Біблію і бути носителем живої Біблії. Він не накликав їх для того, щоб вивчати якісь теократичні горизонти, глибини, то і все те, на що може покликатися розум людський. Но, верніше сказати, любопитство людське. Ні. Ми не накликуємо слуг сьогоднішніх, котрі стоять перед лицем його щим не треба читати Біблії, що їм не треба поглибляти свої знання. Мова не про те йде зовсім. Мова йде про самочинність в цій справі. Мова йде про те, що я одиниця хоче стати перед лицем Єгови у відповідну позицію, але ж не займає цю позицію іменно так із сторони науки, як це представляє його Небесний Отець. Дивлячись на цю справу із цієї точки зору, ми бачимо чудові речі. Коли Господь Йова покликав кого-будь до діяльності, чи то є пророк, чи то патріархів піднімав чинчик інших своїх слуг у відповідному часі, він ніколи їм не вміняв провину та й не побуджую для того, щоб вивчати абсолютно все, що попадає під руки і що має ім'я Слово Боже. Іменно ці покликані одиниці вони були посудиною, живою посудиною, в котрій була поміщена жива наука, наука діючого часу. І ніколи таку посудину Господь Дігова не наповняв іншою наукою, іменно лише цією. І чудова річ, коли бачимо по працю Господа нашого Ісуса Христа на землі в першому разі, тобто в першому приході. І коли Господь видавав науки для цілого народу, також і своїм ученикам, він видавав науку, котра була відповідна до часу. Вони були цією наукою переповнені. Він не влаштовував курси по вивченню Біблії. Він не влаштовував те, щоб вчинити якісь змагання або переповнення яких, їхніх посудин тим, тим знанням, чому ще час не прийшов. Цією справою він не займався. Отже, раз наш Господь не займався цією справою, то це говорить про те, що не повинні займатися його послідователі. Іменно подібною справою. Слідувателі Господа, вони мають всі причини, подані від покликаного їх Отця, бути цілком задоволеними і цілком наповнені лише тим, що подає їм його на біжучий час. І наколи очі покликаного слуги розбігаються, і він хапається будь-якої інформації. Тим же сам він говорить про те, що подана на числі інформації від Отця Небесного несе якісь недостатки, і він відчувається в потребі іншої науки. Отож і позирає очі, потягує свій інтерес на різні варіанти, щоб переповнити себе. Отже, це є хід тілесності. І такий хід тілесності нічого і ніколи не приводив до відповідних або богопризнаних результатів коли слуга Його є покликаний до діяльності, його річ, і він, як посудина Божа, наповнює сам Іменно тим, чому час прийшов, не на які інші інтереси, не на які інші науки і не інші наповнення. Присутність цій посудині інших наповнень обезцінює головну річ, ради чого ти її покликаний, і обесцінює предмет, котрий отець його видає на біжучий час. Отже, на це ми маємо загострити свою увагу досить сильно і представити себе як посудине <clears throat> перед лицем Господа з цієї точки зору. І нехай перед ваші очі не буде інша якась річ предметом вашої уваги і інтересу. Що ви чуєте і зобов'язані вивчати все і інші речі, брати до свого наповнення, аж коли ви будете переповнені, ми це слово спеціально вживаємо, бо воля Господа на часів вона і є занадто велика, щоб переповнити наші немощі посудини. Аж коли ви будете переповнені цією вісткою, що є воля Його, ви тоді будете знати і шкідливість всіх інших наповнювань, і користь того, що дає Його. Многі, оправдуючи свої невдержливості, говорять так. Та чому це має бути шкідливо, коли ми наповнюємо знанням біблійним? Чому це має шкідливо бути, коли ми збираємо інформацію різного складу і варіантів і поглядів? Навіть беручи, беруть вони і текст з Біблії, де сказано всього досліджуй та доброго держись. Цілком не розуміючи значення цього тексту у призначенні Святого Письма і переповнюючись так, іменно такою повнотою інформації, така посудина, якщо йому поставити найпростіше питання що він сказав так, коли не стає ніч і коли не стає пора дня, а боле в тебе ліва чи права сторона, то це буде найтрудніші питання. Для таких одиниць переповнених. Нам місяць повісти. Прост, як це відповідає своє Господа, вони будуть читати цілі лекції, щоб запутати себе і інших. Свідкуючи про те, що таке переповнення абсолютно нічого не варто до самих простих речей. Це є ходяча енциклопедія, носяча інформацію, не знаючи ні ряду, ні толку цій справі. Отже, слуги Господа не є такими, а слуги Господа є носителями, живими носителями живої праці, живого Бога. Чим мені їх і наповняє. Всевишній Єговий Отець їх покликаних і народжених від нього слугів. Він сам кличе їх і вручає в їхні руки певну працю і цим самим. Він подає свідоцтво як для покликаних слугів, так і для зовнішнього окруження про наявність певної від нього встановленої причини і цілі цього покликання. Таку ціль об'являє і відповідає сам Отець Небесний і через це покликаний слуга мусить бути цілком прийнятий цією отцівською ласкою. Покликаний слуга від Отця Небесного є по причині потреби тільки Слова Божого, а ніколи по причині сотворіння, як головної речі, ради котрої чиниться таке покликання. Слово Отця Небесного, через котре і зумовлено покликання слуги є тільки те, котрому надійшов час на сповнення, то є пророча обітниця, нарис і певні пророчі справи, котрі Отець Небесний об'являє до праці виконання. Отже, нехай пам'ятає слуги Єгови. Причину свого покликання. Знаючи точно причину свого покликання, і знаючи точно, що це є посуда на Його, іншими наповненнями нехай ніхто не наповняється. Іначе він буде свідкувати, що йому того замало, що йому то не інтересно, і то не додає його, верніше, не доповняє його духовні задоволення. Тобто це є пониження для вістки Єгови. Це і важна річ для слугів, котрих покликав Єгова, щоб вони розпізнали установлену від Господа причину свого покликання, держалися цієї причини і випрацьовували її призначення. Їхня вірність, посвята і послуг доволі волі Небесного Отця є зумовлена тільки через предмет свого покликання. А все решта не додає нам ані духовності, ані вірності навпаки грозить небезпечністю ущербити нашу просвяту і віру. Хоча б навіть і тим, що ми цим самим свідкуємо, що воля Господа не донесла до нас всього того, що потрібно, а ми аж самі постараємось знайти все, що успішно би добавило для діла Господа. Отже, такий погляд. А якщо не погляд, то така праця. Подібні варіанті принижує вістку його в часі. Сам Отець Небесний подає всяку силу помічі і благословіння на предмет своєї праці, котрий наступив час на виконання, тому і слуги із його ласки. Можуть користуватися отцівською помічю і ласкою, коли вони з'єднані, з'єднали себе в одно ціле із праці свого небесного Отця сила свідоцтва Небесного Отця постійно є присутня, і вона супроводить його працю в наявності постійно діючого свідоцтва. Отже, не ради слуги така річ свідоцтва є діюча, а тільки ради справи діючої праці Отця Небесного. Певно, що Отець дарує ласку в цій справі і для слугів, бо вони добровільно і з радістю згодилися чинити волю Отця Небесного, котрий надійшов час до виконання. Нехай свої Господа бережуться з вами на орієнтації себе до інших визначень і утверджень, окрім поданих від Всевишнього Його причин і визначень. Покликані від Господа слуги є живими свідками до імені Його, і вони свідкують про факт діяльності, присутності праці Його, котрі найшов час виконання. Для таких слугів робиться напоминання про те, що ворог диявол і особливо діяльні у виробленні, перешкоджаючи противній праці іменно на факт діючої праці його, котрий дійшов час на виконання. Така свідкуюча праця його подає викриття для всіх напрямків будь-яких шляхів про їхню невідповідність перед лице Єгови і цим самим викликає всяку злість опрокинення і різної форми противність. Ворог є загостреною на діючі праці його вищеби не допустити до повного і точного виконання цієї праці. Нехай слуги Господні будуть завжди певні до праці його, яку він виконує на часі. Нехай вони пам'ятають, що на той час тратить силу і перестає діяти всякий шлях закон і будь-які визначення. Ми на це особливо звертаємо увагу. Нехай слуги Господи не страдають тою хворобою, що вони потягають на себе інформації минулих часів праці. Отже, Писання показує, що коли приходить час сповнятися певній волі Господа, тоді автоматично перестає діяти всякі визначені, всякі дії, закони і інші навчання. До сили, авторитетної сили до виконання вступає тільки те, чому час прийшов. Решта не має ніякого значення, якщо ми або хто будь з необачності постарається такі оберемки потягнути на себе, то це і будуть дійсно оберемки. Оберемки тягарів, оберемки здержання і свідчення про те. Що щодо народиниця урудує своїм власним умом, а не тягнеться до того, що його подає йому із своєї руки. Отже, слуги Господа мають бути загострені тільки на ці речі. І перед нами, перед нами не може стояти та духовність і ті виміри, що хтось є носитель многих інформацій, що хтось назбирався інформації аж забагато що много й широко і глибоко він знає. Це нічого не говорить про його духовність. А єдина річ, як високо, як точно, іменно в погляді його висота і точність, як цінить він подану річ на часі. Це є єдиний метр, міряючи нашу віру, нашу посвяту і послуг наш перед Єговою. Інші речі ніякого значення не мають. Так ще всі попередники наші, котрі покликані були Єговою до діяльності. Таким чином нині Єгова свідкує про нас, дає нам осторогу, щоб наші уми перейняті були тільки тим, чому прийшов час від Його збуватись, бо це речі, котрі він своєю рукою подає для нас. <clears throat> Нехай слуги Господні будуть завжди пильні до праці його, котру він виконує на часі. Нехай вони пам'ятають, що на той час тратить сили і пересидіти всякий шлях, закон і будь-які визначення. Світло і правда на часі це є рухома річ, і слуга провадить рухомий шлях служіння. Тобто воля Господа вона є рухома, зупинити її неможливо. Так рухомий має бути і слуга. Він не може вхопитись однієї часті волі Господа, зупинити свій рух і сказати, я визначився ліпше, бо я розпізнав волю Господа на часі цього мені досить. Та хіба такої думки і Творець Небесний? Хіба Творець Небесний зупинить хід своєї праці і світла, лише тому, що хтось так сказав? Отже тоді утворюється релігійна організація при такому обмеженні. Як читаємо текстом біблійним, де показано, де припиняють дії закони, встановлені Єговою, коли настає час, збуватись встановлену час і пору волі Господа. Ось читаємо. Чували ви, що сказано, тобто раніше написано. Люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. Це було раніше сказано до вступлення волі Господа в працю на часі. А коли воля Господа вступає в працю на часі, читаємо. Я ж вам нагою, любіть ворогів ваших, благословляйте, хто кляне вас, робіть добро, хто ненавидить вас, і моліться за тих, що обіжають вас і гонять вас. Ігоня Матея 5, 43, 44. То, що раніше було написано і сказано, могло вже діяти коли приходить час і пора збуватись в тому, що часто став, Слова Господа Ісуса показує, що перестає діяти. І не лише тільки случаї тому випадку, а це правило Єгови. Правило Єгови завжди стояло так. Отже, нехай ніхто не протягає руку на те, що збулось колись, і що було законно колись, а протягає єдину руку тільки на те що воля Господа нині стоїть. І той, хто сказав раніше, той сказав і тепер. Це один Бог. Приміняють і раніше поданих і написаних законів. Це Єгова установляє цей порядок і тому ніхто із сотворів не може противитись цьому установленню. Прошу читаємо текстом? всьому під небом свій час і всякому діну пора своя. Час родитись і час вмирати, час насаджувати, час виривати посаджене, час вбивати, час гоїти, час валити, час будувати, час плакати, час сміятись, час сумувати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння час обіймати, час від обнимень ухилятися, час шукати, час губити, час брати, час розкидати, час роздирати, час шивати, час мовчати і час говорити, час любити, час ненавидити, час воювати і час миритися. Книга Еклезіаста 3.1 повість. І так Дані тексти показують, що сам Отець Небесний встановлює час. А що записано тут, що в цьому підемо в свій час, то це записано для того, що ми покликані слуги розпізнали. Отець Небесний дає їм приказ будувати. І якщо він подав приказ будувати, то слуги вже не можуть тепер руйнувати. І навпаки. Коли отець Небесний сказав руйнувати, вони не можуть будувати, бо колись був такий приказ. А сказаний, що одно слідує за другим, і сказаний, що покликаний слуга розпізнає, яка воля Господа несе йде відповідний час. І цій волі Господа коритись буде. Ось цей порядок встановлений його. Нинішній час ще завершаючи працю оправдання імені Його. Тому нинішнього часу своє Господні мусять наповнитись великою увагою і пильністю до праці Його. Бо праця його в цьому часі буде вимагати від посвячених слугів, відповідних змін і пристосовань себе до волі Його, котрі надійшов час на цілковите сповнення. Отже, із цього прочитаного слова до вашої уваги поступне слово до нашого артикулу. Ми загострено звертаємо вам увагу, що наша висока і точна позиція, наша духовність, наша віра будується тільки тим, чим настав час збуватись по уряді його. І це не тільки пристосовано до нашого часу. Це правило його відповідно до будь-якого часу діяльність його на землі. Отже, перейматись будемо тільки тим, що дає нам Отець Небесний, і будемо цілком задоволені тим, що подав він нам. А якщо хтось чується в якомусь недодатку, або в якомусь ущербленні, або чогось цьому не достає, то цього не шукайте вже у начитуваності у набиранні якогось багажа ідеологічного ні. А шукайте в собі в своїй позиції, вона не є відповідна. Її треба змінити. Бо слої Господа, сприймаючи від нього вішку на часі, завжди було цілком і повністю задоволені, тим більше в даний час. І так, хто має копію в руках, ми звертаємо увагу що наш артикул тут під заголовком писаний Лісус, він не несе в собі нумерації параграфів. Він поданий тільки по уступах. І було би добре, щоб ви визначили їх по номерах, бо по номерах ми будемо їх і читати. Отже, кожен уступ це і є номер. І так, хоча й не написано, а показано, будемо читати перший уступ або верніші параграф. Мабуть, нема ніде інтересніші події з описаної і більш получаючого змісту, як це, що знаходимо в Новому Завіті Івані Луки, де описує нам про Ісусу і перші одвіди до Назарету, його родинного місточка, по тим, як він лишив його, щоб охрестити світ Йоанна. Опісля, як Ісус опустив це місто. Минуло пару місяців за ним повернув назад. І як вернув, було якраз перед святами суботи, в тім дні увійшов він у синагогу. Жидівські провідники, побачивши з Ісуса з зацікавленням якісь очевидної своєї речності, тобто доброзичливості, дозволили Ісусу промовляти до людей. І так, перший параграф нам звертає увагу, що це є досить інтересна річ і для слів Господа. Поглянути на початкуючу працю Господа Ісуса Христа, коли він розпочав свою місійну працю на землі. Отже, Вовтова башта, розпочинаючи повчення, говорить, що це досить інтересно і захоплюючи інтересно, аж навіть як вона вживає цього слова. Мабуть, немає ніде інтереснішої події записаної. Що це могло би означати для нас сьогодні, досліджуючи цей якраз порядок? Ще інтересніші події в Біблії немає записано. Початок праці Господа Ісуса на землі. Чим же це він такий був? Захоплюючи інтересним, що являє собою верх інтересу. Ми звертаємо на це увагу всім, хто є присутній тут на такі речі. Отже, у гліці Господа Ісуса Христа Отець Небесний вчив нас не тільки словами, що Він виповіджав, пізніше його оказує, або навіть і там, а іменно обставинами, іменно і діями, іменно тим поняттям і розумінням Його сина. Воля Отця Небесного на той же самий час. Це є ті предмети, або декотрі предмети, через котрі вчить нас Отець Небесний. Зверніть увагу, що Господь Ісус Христос, коли був, дійшов віком своїм до зросту прийняти хрещення. Це сталося у 30-річному віці. І коли прийняв хрещення в річці Йордан, тоді голос Отця Небесного, посилаючи йому силу Святого Духа до помощі, промовив слова, що це мій син, котрим я виконую свою волю. А тепер, то є після цього, каже Маркова Волнаста, майже два місяці після цього він прибув в місто Назарет. Зверніть увагу, із тієї точки починається діяльність нашого Господа. Міслійна діяльність. Це ми підкреслюємо. Він прибув Назарет і там відбув певну бесіду. На що треба звернути увагу слугам Єгови? Ми ставимо питання. Господь Ісус Христос, коли Він у совітній день увійшов в синагогу, до котрої раніше ходив часто. Він почав розказувати, як він знає багато про свого отця. Як заглибоко він знає, про що й сумніву не було. Він знав много і глибоко знав. Однак вони ці речі були до предмету уваги Господа Ісуса Христа, і не ці речі він представив перед лице присутніх там людей він представив зовсім іншу річ. І знаючи добре про те, що раз ця оказія є записана там, іменно оказія цієї справи, початок цієї справи, вона описана подрібно. Вона має велике значення нам. Особливо в сьогоднішній час. Певна річ, вона мала велике значення для всіх, хто після Господа Ісуса продовжує його справу коли Господь Ісус Христос розпочинав ту працю, іменно котрий, котра була оголошена голосом його батька, вчора сприйнято хрещення, то він які слова навів перед слух людей. Він сказав Бог, що дух Господа мого помазав мене на те, щоб звістити ті речі, чому час настав. І це є конечно. Цілком вистачає вже. Він не сказав їм, що я буду вам читати лекції, як священники, фарисеї та книжники, котрі вичитували по довгий час. І що ж вони вичитували? Вони наповняли посудини, що там стояли та слухали інформації, котрі час не прийшов збуватись. І та інформація окрім сліпоти, цілком нічого не дала. У синагогах вони читали закон Божий. І читали його подовгу. А що ж воно дало? Ці посудини будучи переповнені тим читанням, вони не розпізнали навіть, коли прийшов день, коли день його виначався, коли світло його не прийшло. Цього не розпізнали. Бо були занадто переповнені, вважаючи що вони носителі скарбів та золота та серебра. А пізніше Господь Ісус сказав про цих так високо про себе думаючих, що ви носителі кісток не лише І є гроби побілені. Тобто, окрім цієї речі, що собі завдали смерть і людям, хто її слухав, подібні можуть принести. І так, Господь Ісус Христос. Коли розпочав свою діяльність у місті Назарет, Гвардон Башта похиляє наші погляди і зауважує, що на колеві є збуджені силою його Духом Святим цей момент, початкуючий момент у місті Назарет, викличив вас. Найбільше зацікавлення. І чому це? А це тому, що ви правильно точно почати свою працю. З яких речей ти маєш починати свою працю? перед лицем Господа Його. І окрім тих речей, що почав Господь Ісус Христос, після нього ні один не продовжував, щоб цим самим здобути признання Його. Всі абсолютно його послідовники, хто йшов його слідами, хто вірно і точно держався його шляху, вони і починали з цієї точки, так продовжували і так життя своє кінчали. І так переносно говорячи, якщо наша, наш шлях, якщо наш шлях не почати з міста Назарет, якщо наша наука не буде наповнена тим, що тоді в місті Назарет було об'явлено, то нічого нам і заглядати туди. Нічого нам шукати. Іменно та річ, котра тоді сталася, для нас є не предметом задоволення нашої зацікавленості, а предметом нашої уваги, нашого наповнення, нашої контролі, нашого шляху. Ось який інтерес має там бути, а не інакше. Якщо із другого міста почнемо, це вже переносно кажуть, то і сміст Назарет це не є географічна точка, на котру ми звертаємо увагу і підкреслюємо. Переносно воно говориться. У нашому розумінні місто Назарет, з котрого розпочав діяльність Господь Ісус Христос, розуміється. Він почав працю місійну на землі і з тої вістки, котрі найшов час буватись. Ось це є вираз місто Назарет. Якщо з цього міста ми почали справу, якщо звідси ми її продовжуємо, якщо ми далі даємо себе на контроль цій справі, що з цього місця взяло свій початок, тоді не інтерес задоволяємо а відповідаємо точно тому, чому час прийшов збуватися. І ми тоді можемо <clears throat> на підставі свідчені його заявити, що це дійсно його воля підняла нас. І ми бачимо то, що перед наші очі поставлено, посвячуємо себе іменно ці речі, і ми так бажаємо йти. Ось так слід розуміти, возраст вартує бачите, де показано найбільш пильний, найбільш уважний інтерес і погляд наш на цю точку загостримо ми. Ось і причина, чому слово Господа має бути загострено на цю точку, з якої почалася месійна праця Господа Ісуса Христа. І так, наперед забігаючи, треба сказати. Тепер запрошую вас, погляньте на діяльність нашого Господа Ісуса Христа. Здається, ще більше він не повертав до міста Ангрет у своєму житті. То був, здається, останній раз відвідин родинного міста. Но місто Назарет, переносно кажучи, супроводило увесь його шлях, поки був він на землі. Бо він часто говорив точно тим же самим духом. Сьогодні перед вашими очима збувається пророцтво. Сьогодні перед ваші очі Отець Небесний показує свою діяльну руку. Це і є то саме, що в місті Назарет взяло початок. Він так, як почав, так і продовжав. Ось так і ми. Будучи раз покликані до діяльності, і якщо цей поклик ми розпізнали, то ця точка наша буде головним предметом нашої уваги, нашої пильності. І так продовжати будемо, як Отець Небесний слідкував для сина свого свою присутність і постійно інформував його і вказував йому, які речі вступають до праці на біжучий час. з його ласки це свідчення для всіх, що хто так буде держатись. Волі Господа, хто покликав, той і покликавши його, значить, і далі отець буде свідкувати про нього. Всевишній Бог Єгова подає добрі і повчальні науки для збудовуючої користі своїм слугам, щоб навчити їх всякого послуху до його волі, котру він відкриває для них на біжучий час. Голос вартової башти заявляє, що це є високоповчальна і інтересна подія для слугів нинішнього часу та й взагалі всякого часу розглядати і вивчати подію, яка взяла свій початок у місті Назарет, коли Ісус Христос після хрещення виповів слова, написані через пророка Ісаю, які зістали вживані до розпочаття його місійної праці. Отже, ця подія є дійсно повчальна і належить через це до науки всім покликаним словам Господнім, як дійсно і єдино правильним методом до розпочаття і продовження шляху слів Господніх в їхньому служінню перед лицем Єгови. І з цього виходить, що всяка початкуюча праця піднятих слугів мусить нести відбиток повної подібності до цієї праці, котру розпочав і продовжив Господь Ісус Христос. Ось так треба розуміти перший уступ або параграф, поданий для нас лекції. Я звертаю вашу увагу як присутнім тут, ми не старалися пришліфувати свої поняття до поданої думки. Ні. Розвій поданих далі в тязі нашої студії думок ще не раз поверне наші погляди сюди і покажуть, що іменно так і розумілий голос вартової башти, позиції Господа, також і ціль його, що покликав їх і щоб вони далі держались так. Отже, наші погляди віднині нехай переймуться тим, що дає його. І запрошую вас. Нехай кожен з вас знає, що його правильний шлях розпочати і продовжений хіба що тим, що місце наряд було показано. Ось то документ, початкуючи продовжаючи і будуючи нас, і керуючи нас, іншого документу немає. Так розпочав працю Господь Ісус Христос. Так Він її продовжав, точно так Він і закінчив ту працю. Так і ми. Діставши від нього таку науку, при помочі його розпізнавши її, ми цей шлях будемо йти так. Параграф Товариші і краяни, знаючи Ісуса ще з дитинства, що Він був надзвичайним чоловіком і відрізнявся від них. Готова башта звертає увагу і показує, що тут є описано досить інтересні случай. Іменно в пункті номер 2 Спершу варто башта звертає увагу на ту річ або знання, яке про нього знали окружаючі його, як тут кажуть товариші і краяни та і стрічани. Вони знали, що Ісус добре знав Писання. Вони знали, що цим же самим добрим знанням Писання та й добрим поводженням до своїх родичів, і окружаючих, Він відзначався від решти. То єсть Вартова башта не поміщує случайно ці слова. Ні. Вартова башта поміщує слова для того, щоб показати зустріч двох варіантів. Зустріч варіанту одного, чому час минув, і другого, чому час настав збуватися. І так, описуючи перший варіант, показано. Товариші і краяни знали Ісуса з цієї сторони. Сподівались вони, що Він дасть себе ширше розпізнати, глибше показати, іменно в тих же самих засадах знання, про які вони держали про нього все своє життя, бо він все своє життя вже в місті Назарет. Для того Вартова башти і поміщує. Знали вони його такими здається, вони сподівалися, що іменно з цієї точки зору і з цієї позиції він розпочне то розширення і свідчення по праці свого Отця. Отже, і таким чином Вартова Вартовбашта змальовує, це є позиція до моменту, коли приходить оголошення вістки його на часі. Вони знали також, що він полишив свій дім і пішов, щоби служити комусь Богу і виконувати певне діло, до котрого, як вони припускали, він сам себе назначив. А, спікавши з ним в синагодзі, вони думали, що Ісус пояснить їм, чому Він чинить такі діла і хто він є. Отже, аж до цієї точки показано, що вони держалися того вкладу тої науки, тих утверджень, котрі могли вкласти, навчити і утвердити людські уми. І думали, сподівались, звідси почне їх краян давати сльозство про свої плани, зверхності, глибини розумінь, широти і так далі. Ми на це звертаємо вам особливу увагу. Тобто, нехай така думка не пройде мимо вашої уваги, бо це, що тут написано іменно до цієї точки, що закінчено читати, я без перебільшення хочу сказати так. А сьогодні много і вас є носителі того самого. Много і ви є переповнені тим же самим, яким ви бачили на Божість у когось, автоматично ви тягнетесь повторити його. Як ви чули, хтось промовляв багато своїх знань про Бога автоматично ви хапаєте і повторюєте то саме. Тобто ви покликуєтесь до того свідчення, котре ніякої вартості нема. Лише хіба що показати, що хтось вищий та нижчий є перед людськими сотворіннями. І абсолютно більше ніякої цінності немає. То є цінність в людських очах. Не на це кліщтесь. І не носіть те, що тут описано, і що носили ці краяни, котрі Бога не знали. Бога живого. Вони знали інформації про Бога. Вони живали, не знали Бога у живій діяльності. Отже, так вартова башта писала стан тих, хто сподівався почути від Господа Ісуса, що в їхньому погляді, в їхньому вимірі вони і думали, що заговорить він, розширюючи те, що раніше про нього знали. Читаємо далі. Але був це дивний момент, коли він, той Ісус Христос, перевертаючи книгу, навів всім їм добре знання із книги пророка Ісаї, як читаємо текст. Дух Господень спочив на мені, Господь помазав мене на те, щоби принести благовість убогим, і слав мене стіляти сокрушенних серцем, вістити невольникам визвол на волю, а ув'язненим відчинення темниць. Пророк Ісая 61.1 Івані Луки 4, 18, 19 і 21. Почувши, як він вирік, що не мов би пророк Ісая про нього говорить, фарисеям це вельми не сподобалося. І так, я запрошую вас не лише слідкувати текст, але якщо у когось ще працює якась здорова пам'ять чи уявна пам'ять, отже уявіть собі картину де були ці слова перший раз прочитані. Ці священники, фарисеї, це релігійна жидівська секта, вони були досить начитані у законі Святого Письма. І вони навіть знали, хто ближче до Бога стоїть, а хто далі до Бога стоїть, навіть і ці речі вони знали. Певно, по-своєму виміру. І вони знали, що Бог приймає їхні жертви, так воно і було ще жертви його приймав. Тепер же перед їхні очі проповідник говорить слідуючі слова. Вивести вас із темниці, вивести вас із неволі, засвітити вам світло. Уявіть собі, як це можна було слухати? З якої темниці? Та темниці це поганські народи. Там темниці, там неволя, там мрак. Вони читали закон. Вони розуміли закон і багато і глибоко розуміли. Їм же тут перед їхні очі проповідується, вас перших треба виводити з темниці. Ви є сокрушенні, то є розбиті серці у вас. Отже, це дійсно була дивна річ. Як можна було слухати ці слова, котрі не готові були? І так Господь Ісус Христос до тих промовив. Хтось рахувався з стовпами віри, на котрих вони думають, що будуватиму на будь-який будинок і стоїть. Він промовляє, вас виводити треба станиці темниці, ви є темні. Ваше серце розбиті, ви є сліпі. Бо Господь велич. І Господь знайшов, що ці речі не відповідають. І так, це перша річ. Друга, Господь Ісус Христос чи відповів їм тими бажаннями, що бажали його слухати. Чи розпочав він працю іменно так, як вони бажали його слухати, начитаний наш краян глибоко і широко знав про Бога, говорив постійно, що він не покликаний до Бога. Також приходив слухати і читав комусь закон в синагодзі. Він з цієї точки розпочав діяльність. Ні. Він розпочав діяльність цілком по-другому. Отже, то був момент, коли він розпочав місійну працю на землі, іменно точка рахунку. І він заявив так. Сьогодні перед ваші очі це писання починає збуватися. Тобто, слова його просто і прямо говорять, що покликаний слуга від Єгови зобов'язан коритись волі Єгови, котрій час починає збуватися ніякі інші ні науки, ні інформації, нічого цінного і визначено цілком немає значення. До цієї справи його і покликано. Отже, встигли ми роздаїти таку річ. А тепер погляньте на другу, про що було вже тільки нагадано. Тут стрілося два варіанти. Перший шлях, котрому із волі Господа прийшов кінець. Тобто служити Господу із позиції начитаності, із позиції багато знати, із позиції жертви давати, з позиції тої здібності людських. Це перший шлях. Тут же прибув до цієї синагоги вістка, початок другого шляху. І подивіться їх стичність. Старий шлях розпізнав нового. Ні. Вартова башта прямо показує. Євангелії від Луки прямо показує і інші справоздання, котрі говорять про даний момент. Фарисеї, священники, що стовпами там були, що світилами вважали себе, сильно огірчились, назлились і настільки сильно, як далі будемо читати, взяли Господа Ісуса і вивели наверх горі і хотіли його там і знищити. Ось так. І таку вартість має перед лицем цей шлях. Стріча цих двох шляхів зразу є показано, що той, кому час минув, буде противитись тому, чому вчасно став. Брати і сестри. Це, що ми читаємо, що священники і фарисеї насердились і сильно огірчились, ви не читаєте історію. Ви не читаєте вільну бесіду. Ви читаєте опис духа людей, що є носителі служити Господу по своїх вимірах і іменно границях. Тож бережіться, щоб фарисейського духу в когось вас не було, щоб не вчинити із середини себе опір, і щоб іменно війська, що прозвучала, що сьогодні розпочинає його праця на часі не викликало вас цього, цієї гіркості, спротивлення. Тоді волі фарисеїв. Нині, хто будь може бути, та хіба ж їх і не було? Погляньте на історію теократичної організації, ні одна вістка на землю не поступала, щоб іменно цієї гіркості вона не стинула. Чому час минув, то противиться. Чому час настав, то пучно рух від Отця Небесного і ці два шляхи не знайдуть між собою. Наведені Ісусом Христом слова від пророка Ісаї 61.1 відкривають чудові речі для всіх його послідувателів, бо в цих словах є помічна визначальна воля Його і відносно покликаних до праці через нього слугів. Ісус Христос свідкує, що це село Отця Небесного Дух Святий є порушаючою силою для нього і коричі з цій отцівській силі, він випою наголосно до уваги присутніх те іменно пророцтво, котрого призначив його отець до виконання на той час. Це ще Ісус Христос виповів слова Отця Його в синагозі, дає зрозуміти, що ті самі слова він розумів і оціняв дещо раніше, то тобто після одержання хрещення в річці Йордан. Отже, Ісус Христос ясно і впевнено звістив, що Він є призначений від Отця до праці виконання того, чому час прийшов до сповнення. Тому немає і не може бути іншого ні шляху, ні порядку, ані призначення, до якого хтось міг би призначити себе і подати цей факт на признання перед лиця Отця Небесного. Тут вартова башта звертає увагу на факт зустрічі двох шляхів один із котрих закінчив працю свого призначення, а другий об'являє про факт розпочаття праці на часі, котру об'являє Отець Єгова через уста свого Сина Ісуса Христа. Зустріч цих двох шляхів, кінець одного і початок другого. І з цього свідоцтва є теж повчальна, а особливо для тих, хто є частиною шляху новопочаткуючого. Вони мусять пам'ятати про твердий, впертий злісний дух фарисеїв, котрі виповіли цей свій стан перед об'явлену волю Господа, котрий надійшов час на виконання. Цей случай, котрий стався перед лицем Ісуса Христа, це не є факт окремого випадку, тим більше, що про нього є й записано. А скоріше, це є відокрита і явлена правило, котре говорить до користі уваги покликаних слугів щоб вони були постійно готові до підкорення себе волі Господа, котрий надійшов час на виконання. І така висока готовність успішно стріне всякий опір і противлення з боку тих, хто вперто продовжує виставляти перед лице його віті речі, котрим минув час до виконання і праці. Дух фарисеїв може піднятися як іззовні, так і зсередини. Тобто він може промовляти через сумніви, непевність, котрих ворог постарається виставити перед лице покликаного слуги. Нехай слуги Господні будуть пильні до предмету, котрого виставляє перед них Отець Небесний, і обернуть своє глухе вухо до, всі, до всього, чому час минув і що є противне волі Господні на часі. Отже, Наша студія сильно звертає увагу на важливість поданих речей, котрі вартова башта показує, що той случай, як почата була праця Господом Ісусом Христом Назареті, являється для нас інтересом не одноразового задоволення, а постійного контролю нашого, нашої пильності і нашої уваги, як ми іменно бачимо при помочі Господа правильний точний початок цієї праці і продовження її, тож кожний з нас, то це правило єдине і точне, нехай кориться волі Господа, щоб такий був і кінець, і продовження, який зістав і початок. Це є думки нашої студії, в кого є питання до предмету студії. Або неясності, прошу задати. Можу, що вам, тобто, на пам'яті случай, который стався іменно тут, як ми розглядали нашу студію, у місті Назарет перед передприсутність тих світил ізраїльського народу було промовлено, що Єгова знайшов їх у темноті і їх треба виводити на світло, що він знайшов їх розбитими, їх треба зціляти, їм треба давати лічення. І так то була промова, котра захопила цілком неждано і нечікано, неочікувано. На таке заключення, котре мав Єгова про той нарід, котрий певний, що він є світло для цілої землі. Так сталося і у нас. Це було 1979 рік коли перед присутністю тих людей, котрі вважали, що найліпші стоять у розумінні Бога Його в Його волі, неждано і нечікано від них, певно, і ні від кого було об'явлено. Єгова виводить нас із релігійних щитей до світла. Я повторюю буквально слова, що тоді було сказано. Отже, довгий час ми стояли загадкою, чому ні один голос тоді не піднявся і не сказав ні да і ні. Здається, що то було цілком неочікувано такої інформації. То була оцінка Єгови всіх шляхів на той час, стоячих перед його лицем, і проявлення ласки Єгови, як бачите, світло і правду подальше. Отже, прозвучав і наш голос подібно. Як це сталося? Сьогодні ми бачимо, що так і є воно завжди, коли його підіймає до праці свою справу, котрі приходить час. Студію закінчує. Зробимо перемогу.